Kunaman Carta Punta Kaj Capítulo Churintakama Dios parimapayawas hanchikmanta tiempo kunapim achka kutita y maimana formapi abuelonchikunaman Dios rimapayarja. punchau tukupay punchawkunapiñataqmi churinwanña hanchik. Paitan Dios churarja tuku y macunata eridanampah. Paiwantajmi silukunapi kunatapas chaynataj kaypachapi kunatapas rurarja. Paimi Dios parikchainin kashangraiku, hawachiwanchik Dios pakancharininta. Paimi ninguan kamachispan y makunata takiachin. Paiqa huchanchikunata Dios pa alliqlauninpi pitiaikurja. Dios ángel Kunamantapas, aswan munayniyoqraq manta. Dios Pachurinja, admirakuypaq sutita herenciapi chaskisqanraykum, kunamantapas aswan hangning ángel tatah, Dios qanerqa hanmi Kanki kunangmin ñuqa taytayki kani nispa, nirqataqmi, ñuqan Paiñataqmi ñuqapaq kanqa Nispapa. Pivi Piwi churinta pachaman kachamuspan menerja. Dios Payapayan ángel paitayá paytaya adorachunko, nispa. Ángel kuna mantañataqmi Dios ja ángel nikunata muairata hina ruran. Servej ninkunatañataqmi ninapa hina ruran. Churin mantañataqmi nin. Dios nillay uña wiña wiñaypaqmi gubernanki. Alin arregloman hinam gobiernanki. Qamqa Alin kachtam Kuyarhanki, Mana Alin ruraytañataqmi chiqninki. Charaykum Diospas akliasorhanki. Qampa Diosnikim aklasurqanki. mantapas qamkaqtaraqmi junta huntaykusurqanki. Miski Miskias asiytiwan talichka hinam Kusikuyuan kusurhanki. Nirhatagmi. Señor, hallarininpim kay Cielo kunatam ati nikiwan unancharhanki. chaikuna puchukaroptimpas takiankim hamha. Liumi pacha hinam Maukayarunja. Pachata hinam patararunki hamja. Mudachichka hinam mudarachinki jamja, qanmi INA hinakaqlla kanki, manatuko tukuq watayuqmi kanki. Diosqa manataqmi haykapas, ángel ENEMIGO y nirqachu. SARUCHINA Inimigo ikikunata tiyaykuy. Inimiguykikunata saruchinaykamaya, YA Yapayan ángel kunaha, Dios KUNAM PAI paikunaga. Salvakunankupaq kupah mi kachamusha kachkanku.